Уроки англійської. Подкаст bbc.ua BBC пропонує вам програму The Market – Ринок. Привіт, я Дмитро Костенко. And I'm Susan Fern. У цій програмі на лондонському ринку на Брайан Стріт укладається несподівана оборудка. Ну а ще ми говоримо про майбутні дії і наміри. Якщо пригадуєте, Гаррі Смарт опинився в поліції, бо з його ринкового прилавку провалилися піратські речі. But it wasn't Gary. It was his cousin Lemmy. He was looking after the stall while Gary was on holiday. Справді, піратський бізнес провадив Леммі, але поліція не певна, чи Гаррі зовсім не винний. Поліцейські вирішили навести довідки. Чи ви пригадуєте в кого? What are you saying? Well, how can I put it? You don't seem to be the most popular person in Bryant Street Market. Hey, everyone loves Gary Smart. Well, that's all right then. Perhaps I'll speak to your competitor. What's her name? Sylvia Jacobs. Perhaps I'll just check out your story with her. I'm sure she thinks you're a pussycat. То від кого поліція хоче почути характеристику на Гаррі? The police are going to get a character reference from Gary's competitor, Sylvia. Так, Сильві Джейкобс, конкурентку Гаррі, яка сама утримує фруктово-овочевий прилавок на тому ж ринку, що й Гаррі. Well, Sylvia doesn't like Gary very much. I don't think she'll say anything nice about him. Я теж не думаю, що Сильвія надто позитивно відгукнеться про Гаррі. Але хто зна, ліпше послухаймо і довідаємося. Well, thank you very much, Miss Jacobs. You've put my mind at rest. Always a pleasure. I'm sure. Now, don't do anything I wouldn't do, will you? Of course not. Goodbye. Everything all right, Sylvia? Oh, yes. Just giving a character reference, that's all. A character reference? Yes. For our friend Gary. But I didn't think he was your friend. Oh, I don't know. Gary and I have come to a little agreement, actually. How do you mean? Well, in return for my little character reference, Gary's agreed to. How shall I put it? To do business on a level playing field. Mm-hmm. I'm going to continue to sell my exotic fruit. He's going to stick to the kind of business he knows best. I see. Тож уявіть собі, Сильвія дала Гаррі дуже непогану характеристику. Yes, but only because she and Gary have come to an agreement. Домовленість? Але що це за домовленість? Про це Сильвія говорить із Джиною, однією з покупців. In return for my character reference, Gary's agreed to do business on a level playing field. У відповідь на характеристику Гаррі погодився проводити бізнес на справедливих рівних засадах. I'm going to continue to sell my exotic fruit. He's going to stick to the kind of business he knows best. Сильвія продаватиме свої екзотичні фрукти, а він те, що найліпше вміє продавати звичайні фрукти і овочі. У цій сцені зустрівся вираз, про який ми докладніше поговоримо в нашій рубриці у центрі уваги бізнес. Business focus. Doing business on a level playing field ну якщо дослівно, проводити бізнес на рівному, пласкому ігровому полі. Але насправді цей вираз спорту не стосується. Його часто вживають економісти, коли говорять про справедливе ведення бізнесу, про рівні умови для всіх конкурентів, з яких ніхто не опиняється в особливо виграшному становищі через певні Regulations. правила. Regulations. Підприємці не повинні мати Subsidies. субсидій. Subsidies. Ну і, звичайно ж, не повинно існувати. Monopoly. Монополії. A monopoly. Усе це і включає в себе ведення бізнесу на рівному ігровому полі. Business Focus. Ну що ж, Гаррі та Сильвія домовилися провадити бізнес по справедливості. Але це ще не все. У них є інші плани співпраці. Послухаймо, які. Gary and I have come to a little agreement, actually. How do you mean? Well, in return for my little character reference, Gary's agreed to. How shall I put it? To do business on a level playing field. Mm-hmm. I'm going to continue to sell my exotic fruit. He's going to stick to the kind of business he knows best. I see. I'll close on Wednesdays to give him the market to himself. You'll do the same for me on Thursdays. And when do these new arrangements start then? From today, so he says. Oh, I will believe it when I see it. Отже, план такий. I'll close on Wednesdays to give him the market to himself. Сильвія не працюватиме по середах, так аби ринок належав у цей день Гаррі. He'll do the same for me on Thursdays. Ну, а він робитиме те ж саме по четвергах. І коли ж стає чинною ця домовленість? It starts today. Отже, за планом уже сьогодні. Мова майбутніх планів та намірів то і є тема сьогоднішньої мовної хвилинки. Англійською висловлювати наміри щодо майбутнього можна в кілька різних способів. Ось один з них. Going to. Ну а ось другий. Will. Наведемо приклад. Уявіть, що ви плануєте наступного тижня кинути палити. Ви можете сказати I'm going to stop smoking next week. Або I'll stop smoking next week. Але яка ж різниця? А ось яка. Коли ви кажете I'm going to stop smoking next week. Це звучить більш певно. Ви маєте точний намір щось зробити. Ну, а якщо ви скажете I'll stop smoking next week. Це звучатиме радше як обіцянка чи комусь, чи самому собі. Але ж обіцянка, як відомо, часом виявляється цятянкою. Маючи це на увазі, уявіть себе в іншій ситуації. Ваша машина вже стара і погано працює. Ви точно вирішили, що наступного року купите нову. Що ви скажете? I'm going to buy a new car next year. Ну а тепер ситуація така: ваша машина не заводиться, бо дуже стара. Ви втішаєте себе, говорячи. Ну нічого, куплю нову наступного року. I'll buy a new car next year. Ну а тепер я попрошу Сьюзен нагадати нам речення з майбутніми планами з нашої сьогоднішньої сцени. Спочатку точні наміри. I'm going to continue to sell exotic fruit, and Gary's going to stick to the kind of business he knows best. А тепер обіцянки. I'll close on Wednesdays. He'll do the same for me on Thursdays. Послухаймо нашу сцену ще раз. Слухаючи, дайте відповідь на таке питання. Що про план Сильвії та Гаррі думає Джина? Well, thank you very much, Miss Jacobs. You've put my mind at rest. Always a pleasure. I'm sure. Now, don't do anything I wouldn't do, will you? Of course not. Goodbye. Everything all right, Sylvia? Oh, yes. Just giving a character reference, that's all. A character reference? Yes, for our friend Gary. But I didn't think he was your friend. Oh, I don't know. Gary and I have come to a little agreement, actually. How do you mean? Well, in return for my little character reference, Gary's agreed to. How shall I put it? To do business on a level playing field. Mm-hmm. I'm going to continue to sell my exotic fruit. He's going to stick to the kind of business he knows best. I see. I'll close on Wednesdays to give him the market to himself. He'll do the same for me on Thursdays. And when do these new arrangements start then? From today, so he says. <laughs> Oh, I will believe it when I see it. Отже, Джина скептично поставилася до плану. Вона каже: I'll believe it when I see it. Я повірю в це, коли побачу на власні очі. Сізон. Yes? Нагадай мені отой вираз, яким говорять про зміну в поведінці людини, про новий початок. Щось там є про дерева? Oh, leaves, not trees. It's to turn over a new leaf. I'm going to turn over a new leaf. Ага, дослівно. Я перегорну нове листя, себто перегорну аркуш, почну нове життя. Здається, досі Гаррі не дуже то прихильно ставився до Сильвії. Невже він почав нове життя? Has he turned over a new leaf? Послухаймо, аби дізнатися. Morning, girls. Oh, hi, Gary. I saw you standing chatting in the cold, so I thought I'd bring you both a nice hot cup of tea. Oh, that is very nice of you. Oh, you won't find a better neighbor than Gary Smart. Ain't that right, Sil? Cheers, Gary. so, Do you think he's going to turn over a new leaf? Let's see what happens, shall we? Хм, щось Гаррі аж надто приязний з Сильвією. Він навіть купив їй чашку чаю. Джина питає Сильвію. Do you think he's going to turn over a new leaf? Слухайте про це у наступних програмах циклу Market from the BBC. Ну що ж, у нас є трохи часу почути, як у реальному житті вживаються два способи вираження майбутніх планів. Пригадуєте? Going to і will. Своїми планами ділиться зі своєю приятелькою один хлопець із Нової Зеландії. You're going back to see your family soon, aren't you? Yes, that's right. I leave on Saturday. It's come round very quickly now, hasn't it? Yes. How will you get there? I'm flying um, from Heathrow and it's going to take about 26, 28 hours. It's just so dreadful, those flights. You just have to sit through it. Will you have a good book to read? Yes, I'll have a book and some tapes to listen to and magazines Sounds to to read. me as though you could do with sleeping pills. <laughs> Отже, речення з вираженими в них намірами You're going back to see your family soon, aren't you? How will you get there? I'm flying from Heathrow. I'll have a book and some tapes. На сьогодні все, але все ж таки мені не дає спокою одне питання: невже Гаррі справді почав нове життя? Чи ж він просто великий удавальник? The Great Pretender, про якого співає Фредді Меркюрі? like a crown. Уроки англійської. Подкаст bbc.ua